फेमा Salutacions a tothom, salutacions contrabandides i contrabandits. Benvinguts al programa Ones de Pau, aquest programa de ràdio setmanal que intenta fer difusió per la desmilitarització i el desarmament. Amatem els diumenges en directe a les 11 de la nit, com ara mateix, des de l'estudi 1 de Contrabanda i fins a les 12 i mitja també en horari de redifusió els dilluns a les 7 del matí i els divendres a les 9 i mitja del vespre. I aquest diumenge, 16 d'agost, eh, què dic ara? 16 d'octubre, perdoneu, i aquest diumenge, 16 d'octubre del 2011, farem un programa especial que, bé, em ve de gust fer-lo, em fa content recuperar aquest material per compartir-lo aquí a l'antena amb totes vosaltres perquè es tracta dels de, diaris de viatge a Mèxic, Guatemala i Cuba que vaig fer entre l'any 2007 i 2008. Ara us ho presento, us ho comento i farem el primer programa d'aquesta sèrie dedicada als diaris de viatge a Centroamèrica i al Carib. Habitualment, o sempre que podem, fem programes especials, monogràfics, dedicats a aquesta república centroamericana, que és Guatemala, i ja n'hem fet uns quants. Tenim un blog on publiquem aquests monogràfics, que és el següent, www.onesdepau-guatemala.blogspot.com onesdepau-guatemala.blogspot.com Aquí tenim eh, els àudios d'aquests programes de denúncia que titulem Guatemala de la impunitat a la pau. -hmm. I en paral·lel, simultàniament, també tenim el bloc del programa Dones de Pau, que és el següent onesdepau.contrabanda.org onesdepau.contrabanda.org I aquí pots escoltar a la carta tots els àudios de eh, des del gener del 2009 que vam començar a emetre aquí a Contrabanda FM. Els tenim editats i publicats juntament amb informació complementària dels programes que fem setmanalment. Doncs sense més preàmbuls ens n'anem en a fer aquest viatge radiofònic recuperant l'experiència de qui us parla a Mèxic, Guatemala i Cuba entre els anys 2007 i 2008. I només em queda recordar-vos que això és Ones de Pau, ja ho he dit, i que matem els diumenges a les 11 de la nit en aquesta emissora que és Contrabanda FM, Ràdio Lliure, no comercial, assembleària, autogestionada de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos. diaris de viatge a Mèxic, Guatemala i Cuba entre el setembre de 2007 i el 5 d'octubre del 2008. Bé, doncs a, abans de començar a llegir directament aquests fragments d'aquests diaris, que en són uns quants, són vuit diaris de viatge, de diferents formats, diferents mides, carpetes, carpetetes, eh, amb anelles, sense anelles, cosits, enganxats, amb poques fotografies, pràcticament cap fotografia, però sí amb moltes imatges de retalls de diari, enganxines, postals, retalls de premsa i tot tipus d'elements de <laughs> iconogràfics que vaig anar trobant i replegant durant aquest viatge. I eh, això, com, com us dic, aquest eh, viatge fa el següent recorregut, que segur que em deixo molts llocs, però anirem descobrint-los a mida que us vagi compartint aquest viatge. Eh, així, en síntesis, podem dir que farem el recorregut per la península de Yucatán, a l'estat de Yucatán, de Mèxic, i especialment les zones arqueològiques, les antigues antigues ciutats eh, de la cultura maia i també antics centres ceremonials. Al mateix temps, aquí al Yucatán també visitarem antigues ciutats colonials espanyoles. Música Després també a, a Puebla, a Mèxic, visitarem els volcans Popocatépetl i un altre volcà, Iztaccíhuatl, també la ermita del silenci. De Puebla viatjarem a la vall de Oaxaca i visitarem el Monte Albán i la cultura zapoteca. Després ens arribarem fins a Mèxic DF, la capital de Mèxic, eh, i visitarem l'antiga ciutat azteca Tenochtitlan i Tlatelolco, situades a l'actual ciutat d'ADF. També visitarem a les afores de la ciutat Monstruo, a les afores d'ADF, una altra antiga ciutat de les cultures precolombines d'aquí de Mesoamèrica, com són Teotihuacan. I d'aquí, de Mèxic DF, ens anarem fins a la costa del Pacífic, la costa mexicana del Pacífic, per estar-nos a Cipolite. Continuo estudiant els calendaris maies. I eh, ben a prop d'aquí de Cipolite, o no tant, depèn del transport que s'agafi, ja ho veurem, ens arribarem fins a Chiapas, a l'estat mexicà de Chiapas. Aquí us compartiré el que vaig estar fent com a observador internacional a comunitats indígenes eh, i zapatistes amb el FRAIBA, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de les Cases i també us compartiré l'experiència a les brigades especials d'observació Terra i Territori amb capici. I al costat de l'estat de Chiapas tenim un altre país, eh, una altra república, que és Guatemala. Aquí ja estarem a l'any 2008 i visitarem, entre d'altres indrets, la selva de Patent la selva d'Ipetén i seguirem el rastre d'aquestes antigues ciutats i centres cerimonials maies. També compartiré l'experiència com a acompanyant de defensors i defensores dels drets humans a la capital, a Guate, com es coneix, a Guatemala ciutat, i a comunitats indígenes camperoles amb Acoguate barra Caic coordinadora d'acompanyament internacional a Guatemala. Després de sis mesos desenvolupant aquesta tasca d'acompanyament, a Guatemala faig una estada un viatge de 5 setmanes entre juliol i agost del 2008 a Cuba. Després torno a Guatemala abans de retornar definitivament el 5 d'octubre del 2008 a Barcelona. Doncs a grans trets, aquest és el recorregut que m'agradarà compartir amb totes vosaltres si seguiu la sintonia de Contraband FM i us connecteu a la ràdio o a internet per seguir aquest programa Ones de Pau i aquests programes especials dedicats als diaris de viatge a Mèxic, Guatemala i Cuba que un servidor va fer entre el 2007 i el 2008. de viatge número 6. Hi ha trossos en català i trossos en castellà. 27 d'agost del 2008. Cuando aterricé en Cancún con el vuelo de Cuba, Dudaba entre quedarme en México o ir directo a Guatemala. No sabía dónde estaría más tranquilo para poder hacer el diario de viaje a Cuba. Finalmente elegí Livingston, en Guatemala. Ya llevo 15 días en Guatemala, en Guate Capital. El Livingston solo estuvo eh, tres días de impas para enlazar Cuba-Guatemala, para hacer la llegada aclimatado. Viendo la prensa, está claro que en México y Guatemala la situación política y social es penosa, pero aquí estoy. Y, juntamente amb aquest text ya un retall de diari de El Periódico de Guatemala amb data del 30 d'agost de 2008 i hi ha la imatge d'un cotxe de la policia eh, amb un peu de foto que diu en los últimos 8 días han sido ultimados, o sigui, asesinados 28 agentes. En promedio mueren 3 o 4 al dia. Es refereix a que hi ha una mitja de 3 o 4 eh, assassinats de policia cada dia. al diario del el titular, aquest artículo, diu México crece temor ante hallazgo de decapitados. Los cuerpos de 12 personas decapitadas fueron encontrados con señales de tortura en Yucatán. Las autoridades achacan la matanza al narcotráfico. Y la artículo ah, de un, pseudo, bueno, un petit titular que diu la cifra de policías asesinados llegó a 71 en agosto. A la següent pàgina d'aquest mateix diari número 6, a la pàgina 71, hi ha un retall també de diari i hi ha tres retalls de diaris Eh, a un titular escrit a mà, total todos el, diarios que diu 15 de septiembre Guate. su capital de Guatemala, y un retall diu los actos conmemorativos por el 187 aniversario de la independencia de España se iniciaron esta semana con el encendido de antorchas en la plaza de El Obelisco. Durante todo el mes se conmemorará aquella gesta. que en 1821 los sucesos de México contagiaron los deseos de libertad en Guatemala. El brigadier español y capitán general Gavino Gainza convocó una junta de patriotas que proclamó la emancipación el 15 de septiembre, fecha que se considera como la independencia de las naciones centroamericanas. Los dirigentes acordaron unirse al imperio mexicano un año después, pero en 1823, Guatemala declaró su separación de México. espera se hace difícil, pero mantengo la calma y no me impaciento demasiado. Tengo claro que no voy a quedarme en Guatemala hasta diciembre, hasta diciembre, comprometido con la lucha por la justicia y la paz o en cualquier proyecto solidario. El objetivo personal, laboral, voluntario es cerrar el círculo del acompañamiento en Guatemala, regresando a España con el próximo grupo de testigos que va a declarar a la Audiencia Nacional Española por el caso de genocidio. Lunes 8 de septiembre. Me presenté en las oficinas de Caldeh para ofrecerles mi colaboración como acompañante propuesta individual, a título personal, nada que ver con Acowate, la asociación de acompañamiento internacional en la que trabajé de febrero a julio de 2008. ¿Les parece una buena idea? Les puedo ser útil, pero todavía no saben fechas del viaje. Algún día de octubre Desde que he llegado de Cuba, Guate me parece una ciudad deprimente, aunque posiblemente es como la quiero ver, o la estoy percibiendo yo ahora. Las armas de los seguratas en cada esquina, en cada tienda o negocio, el cielo lluvioso. Estamos en el mes más lluvioso del año. Las camionetas, autobuses, ruidosas, viejas y contaminantes, la arquitectura vieja y sucia de la ciudad, me siento como si quisiera romper con una novia, pero sin hacerlo, y cada día la odio más. Así percibo y siento la ciudad de Guate y Guatemala. Es un poco triste, pero así estoy viviendo mi despedida de Guatemala en estos días. de septiembre. Seguim a año 2008 ...y a Guatemala. Doy una vuelta por el Parque Central. Es el Día de la Independencia y la Plaza Mayor de Guate es un desfile de bandas musicales, la mayoría de estilo militar. Me encuentro, por casualidad, entre paréntesis interrogante, a Rosa, del grupo de mujeres Batucada Feminista. Entre paréntesis, leer página 63 me da su número de celular, o sigue al seu teléfono móvil... Quedamos que la llamaré para hacer una clase de percusión. Miércoles 17 de septiembre. 9 calle, cuarta avenida. Me cruzo con Marion, una francesa que trabajó en las Brigadas de Paz Internacional, PBI, en Guatemala me comenta que en Oaxaca, México, están creando un nuevo equipo de PBI para noviembre 2008. Le pregunto sobre Bolivia y me dice que PBI no trabaja ahí. Sigo pensando en mi futuro. alojamiento, Guate. Desde el 30 de agosto estoy alojado en Casa Nati y su hermana Teresa. He decidido no volver a Casa Mango a dormir, pero de visita para saludar a los compas sí que voy. En Casa Mango, la casa donde duermen los acompañantes de Acoguate y las oficinas de los coordinadores de la misma organización, el hospedaje es gratuito para los ACOS, los acompañantes y amigos. Aún así, he preferido pagar la habitación en Casa Nati. La razón es que me quiero desvincular de Acoguate. Quiero sentir que ya estoy en una nueva etapa, en la etapa final de mi estancia en Guatemala. Y sobre todo, como estoy esperando la respuesta de Pancho, de Caldeache, quiero no sentirme incómodo ocultando a Acoguate mi propuesta a Caldeache. Al mig d'aquesta pàgina escrita hi ha una targeta de Juan Francisco de Caldeache i que vol dir Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos. Seguim a la mateixa pàgina 74 d'aquest diari de viatge i seguir escrivint Tengo claro que mi propuesta a Caldeache de viajar a España con los testigos es mi propuesta. Además, yo no formo parte de ninguna asociación, comité u ONG, como la mayoría de acompañantes, con lo cual, con lo cual soy libre de ir por libre. Viernes 19 de septiembre. Voy al local del grupo de mujeres de la Batucada Feminista. Es una casa contigua al edificio donde está Niswa, los acompañantes de Estados Unidos, y que, según me contó Rosa, fue la primera casa oficinas de Acoguate. Platicamos, a vol hablamos en guatemaltenc, amb guatemalenc o amb, amb la, la, el castellà que es parla a Centroamérica, platicamos, Rosa i jo, sobre Cuba i de la amenaza de muerte que ha recibido una compañera. Defender la libertat, obro paréntesis, incluyendo la libertat sexual, puntos suspensivos, en el grupo está la Asociación de Lesbianas, puntos suspensivos. Defender la libertad y defender los derechos humanos no es fácil en Guatemala. De enero a agosto 2008 han sido asesinados 10 defensores de los derechos humanos en Guatemala y amenazadas 57 personas. Fuente Udefegua. Rosa Tirsa y yo vamos al otro local, oficinas, del grupo de mujeres y hacemos la clase de percusión. Recuerdo que al grupo de mujeres lo conocí durante el acompañamiento a la caravana, entre comillas, de mujeres del instituto, que se solidarizaban y apoyaban como querellantes adhesivos de la acusación en el juicio de Doña Juana. 25 de septiembre. Finalmente, ya sé cuándo voy a regresar a España. Será el 5 de octubre. Y solo tengo nueve días para terminar, entre comillas, mi viaje de un año en Centroamérica. Lo importante es que voy a viajar a Madrid con el grupo de indígenas y chiles que testificarán en la audiencia española por el caso de genocidio. Así cerraré el círculo, entre comillas, del acompañamiento a víctimas de la guerra interna de Guatemala que luchan por la justicia. Y así contactaré con la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que trabaja con CalDH en el caso. Nos volveremos a ver amigos y hermanos de Guatemala. Amb y y interrogant. poquito de, H. Vamos a meterle H. Se quema. h elegua, ábreme ya los caminos. ábreme ábremelo ya. HLWA. ábremelo ya. Babilón quiere entrar por los senderos de la candona. Quiere sacrificar a los nativos con su Madonna Vamos a invocar a los ancestros para que se quemen. Con su mismo petróleo y todas sus armas que ya se quemen fuego. Escucha, HLWA ábreme ya los caminos, HLWA, ábreme los ya, HLWA, ábreme ya lo caminos a mí, HLWA, ábreme los ya, repito, Babilón quiere entrar por los senderos de la candona, quiere sacrificar a los nativos con su McDonald's, vamos a invocar a esos ancestros pa' que se quemen su mismo petróleo y todas sus armas que ya se quemen fuego. Esto es para que se queme todo Babilonia. Escucha y dice, pa' San Francisco, pa' Mozambique, pa' Ecuador, pa' allá pa' Cuba, pa' todos los santos, pa' el mundo entero. El barrio ya viene, el barrio se va. El barrio ya viene, se vaya, aquí para fuego. Esto es candela que se quema. Se quema, sabroso. Acheo chun, acheo chosi, h guá. Doctor Sativo y la voz popular amb esta grabación que hem pogut recuperar un programa especial que vam fer aquí a l'estudi 1, un petit concert acústic des de l'estudi 1 de Contraband FM. Doctor Sativo i la Voz Popular també ens il·lustra aquest programa especial dedicat als diaris de viatge a Mèxic, Guatemala i Cuba. Aquest primer programa d'aquesta sèrie dels diaris de viatge. Continuem. Continuem. I del diari de viatge número 6 passem al diari de viatge número 3. I comencem aquest fragment de lectures per la primera pàgina del mateix diari. Ara és en català. Com us deia, vaig alternant l'escriptura en català i en castellà. 21 de gener del 2008, dilluns, lluna plena. Després de tres mesos a Chiapas, a cavall entre Sant Cristóbal i les comunitats zapatistes, marxo cap a Guatemala. Continuo la ruta maia. La propera destinació és la selva de Petén, Tikal i El Mirador. Després, m'agradaria col·laborar amb el Comitè de Unidad Campesina, el CUC, acompanyant a les famílies que han ocupat finques i viuen en comunitats autònomes Haig d'esperar la resposta per e-mail del CUC. Llavors hauré d'anar a la capital, ciutat de Guatemala, per fer una entrevista i organitzar-nos punts suspensius. Comiat dels amics de Sant Cristóbal. Mm, ara faig un parèntesis deixo de llegir i només apunto que Sant Cristòbal és Sant Cristòbal de les Cases a, eh, a l'estat de Chiapas. La ciutat màgica ha fet honor al seu nom i m'ha regalat encontres inesperats per poder acomiadar-me. La Sol, senyora mística, cantant d'oracions religioses, sublim, companya del ritual maia, la nit dels àngels Dean Lakesh. Ens hem trobat al Fort de Pa del, del supermercat de Guadalupe, de Real de Guadalupe. Això és un carrer. Després m'he creuat amb el Francesc, un científic català i compa zapatista que és del col·lectiu de Barcelona. Ens vàrem conèixer en un col·loqui de la Universitat de la Tierra, Cideci, zapatista. Avui caminava parlant pel mòbil i no hem pogut tornar a parlar només ens hem saludat. També al carrer Real de Guadalupe m'he trobat el Josu, el Josu. Ha estat molt maco poder tornar a mirar els ulls d'aquest amic basc, company de brigada a Bolonahau, una comunitat zapatista, prop de Palenque. Estava molt tranquil, en pau i amb una mirada neta, sincera i alegre. Ens hem abraçat càlidament amb estimació. He anat al local de In La Queix dues vegades. La primera hi havia el David, noi mexicà del grup del 6, entre cometes, Sol, Jerusha, Chari, David, Luca i jo o del 7, si contem la Saidi, propietària de la casa i el jardí on varen fer les cerimònies i on varen tirar el tarot aquella nit en especial de fa tot just un mes, el 22 de desembre de 2007. Dins del local d'Ain la Chari era fent una teràpia i només puc parlar amb el David. Parlem dos minutets, amb sentiment de complicitat, abraçada maca. Quedem que tornaré en una horeta per veure si la Xari ha acabat i ens podem acomiadar. Torno i ja ha marxat. M'acomiado de nou del David, que es troba en estat especial després de la teràpia, entre parèntesis interrogant, que ha fet ell aquella tarda. És lluna plena i camino i camino per Sant Cristóbal notant els efectes que em provoca la lluna i fent les últimes gestions abans de marxar de la ciutat aquella mateixa nit, 21 de gener de 2008. I amb això, que busco una etiqueta, <laughs> una etiqueta de la bandera de Mèxic i acabo entrant al Tierra Adentro per preguntar a la tenda zapatista. I a la terrassa del Tierra Adentro veig el Gerard i la seva companya i la seva companya, catalans estudiant a Mèxic, en una taula amb més gent, tots catalans. Una casualitat més, també hi és la Berta, la catalana del Barco Pirata. De fet, el Gerard el conec d'un dia al Barco. Ens hem vist dos dies només, però hem connectat. Parlem una bona estona, agradablement. És una bona colla per seguir coneixent, però sento que, en el fons, no és la meva colla i que haig d'anar a Guatemala. I amb, amb un sobrellat també escrit a mà, com tots els diaris, diu dormen a casa del xaman Poncho, <laughs> entre cometes. I es refereix a aquests dos catalans que estan a Sant Cristòbal de les Cases, on ens trobem en aquest moment que vaig escriure en aquest diari. Andrés, pinxa italiano. I li deia la compa Marta, que és amb qui he tingut més relació d'amistat al Junaix i a la comunitat 24 de diciembre, comunitat zapatista. Passo les últimes hores a Junaix, que és un alberg, amb ell i les noves madrilenyes, que són tan diferents de les madrilenyes amb qui vaig compartir brigada a Bolón Bolona Hau. El comiat amb l'Andrés és de col·legues de veritat, xocada de mans i punys a la mexicana i abraçada sincera i afectuosa. Ens tornarem a veure a Guatemala. diari de viatge número 3 saltem al diari de viatge número 1. Com haureu endivinat, estem fent un recorregut cap endarrere, en el temps, saltant diversos fragments d'aquests diaris de viatge. I ara tinc obert aquest diari primer, aquest diari número 1, a la pàgina 91. Los errores de cálculo de Colón llevan a las carabelas españolas a América en 1492 y causan la peor tragedia civil causada por la codicia del hombre. Los reyes católicos deseaban robustecer la autocracia regia y darle al Estado español la supremacía universal, aliándose con la gran nobleza. La otra nobleza, la de los hidalgos, compartía con los reyes el deseo de extender al mundo entero la soberanía española y con la gran nobleza el amor a la fama, el fausto, el señorío, la guerra y el oro. El conjunto de esas aspiraciones se hizo practicable por una triple coyuntura. uno, La racha inventiva, técnica, de fines de la Edad Media. Invención de la carabela, la nao, el astrolabio y la brújula. dos, El trastorno de la comida europea provocado por el cierre sarraceno de las rutas de las especies Por eso se envió expediciones marítimas en busca de una nueva ruta a la India. Y tres, los errores de navegación de Colón condujeron a un nuevo mundo insospechado e ideal para las ambiciones hidalgas. I apuntat, eh, en aquest cas amb llapis, aquí, en lloc de bolígraf, poso Hidalgo igual de noble linaje. Caballero, noble, aristócrata. La dominación militar y política de Mesoamérica. La dominación militar y política de Mesoamérica empezó con un combate breve y una ceremonia sencilla. Hernán Cortés, en las cenagosas selvas de Tabasco, México, perdió una alpargata, obtuvo una victoria, tomó posesión del país en nombre de su majestad y obtuvo del cacique vencido un obsequio de 20 esclavas, entre ellas la Malinche, a quien convirtió en su amante y secretaria trilingüe. Poco más allá recibió repetidas ofrendas de oro y pedrería de los zalameros, embajadores de Motecuzoma, el señor de la gran ciudad de Tenochtitlán, ante quien temblaban y tributaban todos los demás señores de la tierra. Luego descubrió Hernán Cortés, que el temible monarca era presa fácil. Los pueblos, por él sojuzgados, esperaban el advenimiento de un Salvador. Y Motecuzoma y su corte de brujos temían la llegada de un enemigo celeste. En menos de un lustro, o sea, 20 años, Hernán Cortés, al frente de sus 500 hidalgos, había conseguido anexar a España, a costa de proezas y crueldades, dos enormes imperios y una decena de señoríos menores, es decir, un territorio más extenso que el español y casi tan populoso como el de él, al que bautizó con el nombre de Nueva España. De 1518 a 1555, la población nativa de Nueva España se redujo a un tercio. Murieron dos tercios. Las causas, la lucha armada, los trabajos forzados, esclavos y las pestes y virus traídos de Europa. En Yucatán se dice que murió el 90% de los indígenas. Pero no solo fue Cortés y los Montejo. En el otro extremo, 300 guerreros españoles y 8.000 indios aliados a las órdenes de Nuño Beltrán de Guzmán, hombre ávido de oro, amazonas y asesino entusiasta, demolieron desde 1530 los señoríos indígenas de Coimán, Huitzco, Tonayán, Noquitzlán, Teúl, Chaltenango, Tepic Chalisco, Chametla, Colhuacán, etc. A la alfombra de cenizas, escombros y cadáveres que tan atrozmente lograron, quiso Nuño Beltrán de Guzmán llamar la conquista del Espíritu Santo de la mayor España. Pero el rey impidió la blasfemia, la denominó modestamente Nuevo Reino de Galicia y le quitó a su perpetuador la libertad. Hernán Cortés, desde el inicio de su conquista, espetó sermones, despedazó ídolos, divinidades prehispánicas, indígenas, solicitó a la corona el envío inmediato de sacerdotes entre comillas, de gran honestidad y religión, y sostuvo, sin que nadie lo contradijera, que la causa principal de la venida, entre comillas, a estas partes era la de ensalzar y predicar la fe de Cristo. y al peu de página diu «El entuerto de la conquista 60 testimonios és el títol d'aquest llibre escrit per Luis González, editorial 100 i primera edició 1984. Això està transcrit al diari de viatge número 1 entre la pàgina 91 i 93, com us deia. diaris de viatge a Mèxic, Guatemala i Cuba. Entre el 8 de setembre de 2007 i el 5 d'octubre de 2008. Que va realitzar qui us està parlant? una sèrie de programes que compartirem irregularment, no crec que ho fem tot seguit, sinó que quan tinguem programa, aquí els diumenges, a les 11 de la nit, a Contrabanda FM, doncs Zones de Pau farà aquests monogràfics per compartir aquesta experiència. i eh, al darrere d'aquesta transcripció, d'aquest llibre que ens parlava de l'inici de l'arribada dels espanyols eh, a, a Centroamèrica aquest any 1492 doncs darrere d'aquest resum <laughs> amb aquest llenguatge especial però que inclús tenia gràcia precisament pel llenguatge no? eh, i de, darrere de, a la pàgina 94 a continuació hi ha el següent text Después de más de 500 años desde la conquista y genocidio, la cultura prehispánica sobrevive. I aquí hi ha una altra transcripció, en aquest cas de la revista Arqueologia Mexicana, el seu número 34. ...y... ...digo así... ...cumplir... con un cargo, acatar es costumbre buscar la vida son parte de los ciclos rituales las festividades y la existencia cotidiana de los huicholes o huirrárica la peregrinación a Viricuta en San Luis de Potosí es parte del ciclo ritual que debe cumplir cada uno de los habitantes de las cinco grandes comunidades huicholas del estado de Jalisco. El viaje al desierto no solo consiste en trasladarse a un lugar remoto, también es un retorno a los principios del tiempo y de la creación, volver a recibir la bendición y enseñanza de los ancestros y ser contemporáneos de sus orígenes para reanudar los ciclos de la vida. I a la pàgina següent, a la pàgina 95, hi ha un retall d'aquesta revista Arqueologia Mexicana i aquí tenim el, una fotografia amb el següent text de peu de foto. Un padre decora les mejillas de su hijo. Los motivos son siempre soles, jicuris, o sigui peyote, o lluvia. Para pintarlos se utiliza urra, raíz recolectada en San Luis Potosí. I es veu un infant indígena amb una espècie de sol que li està pintant algú a la galta, que sembla com si fos cera, alguna cosa semblant i també això és un desplegable de, com molts que hi ha en aquests diaris de viatge està enganxat i es pot eh, voltar, se li pot donar la volta i al darrere hi ha una il·lustració amb molts colors i diu el mara akame o sea, cantador, sabio, guia, chamán en su equipal narra a los niños la peregrinación al desierto y el nacimiento del sol en el cerro quemado. y a que esta imagen corresponde a la tabla de Pablo Taisán continuem al diari número 1, aquest primer di diari dels viatges que vaig fer a Mèxic, Guatemala i Cuba. Es, ara seguim viatjant endarrere <laughs> i a la pàgina 55 mm, hi ha una fotografia eh, de Mèxico DF, la capital de Mèxic i el és una postal, com us deia no, no portava càmera de fotos no, no volia fer fotografies i sí que anava recollint doncs, diferents imatges de retalls de diaris o de postals o el que anava trobant bueno, alguna foto sí que vaig fer d'alguna càmera que em deixessin o que m'enviessin però en aquest cas, com en la majoria doncs tenim una imatge i és una postaleta amb eh, DF, la capital i amb dos grans volcans nevats a l'horitzó que són, a veure si ho recordo o ho veig escrit, són els volcans Popocatépetl i Iztaccíhuatl, que també viatjaria en, eh, en, aquesta, en aquest viatge eh, a Puebla, ben a prop de eh, DF, uns volcans de 5.000 i 4.000 metres. Bé, el peu La ciudad de México, la más grande del mundo, se fundó sobre los restos de la ciudad prehispánica de Tenochtitlan en el año 1325 por los aztecas y que fue conquistada por los españoles en 1521. a, la segunda página, al i recordo que estem al 29 de setembre del 2007. México DF. El padre Jerónimo, en broma, a perdó, ara està en català. Ja veieu que anem saltant del català i castellà, eh? ho escric indiferentment. El padre Jerónimo, en broma, diu que DF vol dir defiéndete. Entro al metro de la ciutat i em sento en pau. No massa observat i sense jutjar la gent. I tranquil, arribo bé fins al Zócalo, entre parèntesis, igual a plaça, del centre històric i al Youth Hostel del carrer República de Guatemala. Bé, en realitat em costa trobar el hostel perquè el carrer és tallat, sense saber-ho encara, per les ruïnes arqueològiques del Templo Mayor de l'antiga ciutat azteca de Tenochtitlan. Aquestes restes arqueològiques és el que visito diumenge 30 de setembre del 2007 a l'endemà d'arribar a DF. Pel que fa al Youth Hostel, és molt gran. Ascensor, entre parèntesis, molt modern, amb targetes tipus Visa per obrir les habitacions, per exemple, etc. I dormo la primera nit i l'endemà decideixo canviar. Vaig a un altre hostel, a la cantonada també per guiris, entre cometes, com jo, entre parèntesis i amb exclamació, però amb menjador, saleta, més agradable, més petit i menys gent. Amb el sarau de la ciutat ve de gust un allotjament tranquil per poder escriure el diari, per exemple. aquest diari que ara us estic llegint directament aquí a Ones de Pau, fent aquest recorregut de l'experiència viscuda en, aquests, en aquest cas ara estem a Mèxic DF, a la capital. La següent pàgina, la pàgina 56, hi ha la imatge del Zócalo, que com us deia, és, Zócalo vol dir plaça, a Centroamèrica, i eh, hi ha una catedral enorme, una catedral gòtica, sembla, i eh, indígenes, bueno, un, un cercle de persones que semblen indígenes pues, vestits amb plomes i amb una vestimenta doncs, bastant folclòrica diguéssim o, o ètnica amb plomes i tot i eh, el peu de foto de, el peu de postal, això és una postal eh, escric Catedral Metropolitana al Zócalo d'ADF construïda entre 1572 i 1821. En primer pla, indígenes dansant al sol. A la pàgina 58 hi han unes fotocòpies retallades i amb un titular també retallat d'alguna revista, deu ser això, o de diferents publicacions, i diu Tenochtitlan. Tenochtitlan. Los aztecas, mexicas o tenoccas fueron un pueblo que vivió su momento de esplendor hacia los siglos XV y principios del XVI, llegando a conquistar buena parte de Mesoamérica. Aquí, cuando hablamos de Mesoamérica, han referido a una zona donde eh, está la actual Centroamérica y que incluir a México, Guatemala, eh, Belize, Honduras, El Salvador, per exemple. Això formaria el que es coneix com Mesoamèrica i també doncs, la, la, la civilització mesoamericana eh, formada per diferents cultures. Bé, doncs, eh, su solo nombre, o sigui, el dels asteques, mexiques o tenocques, era suficiente para hacer temblar a sus enemigos y su ciudad, Tenochtitlán, fue ama y señora de las ciudades asentadas alrededor del lago de Texcoco. Como todo pueblo de la antigüedad, la necesidad de legitimarse ante sus contemporáneos lo llevaba a buscar la relación con los dioses y con los hombres. La primera se lograba a través del mito. Fueron los dioses mismos quienes crearon el quinto sol, el sol del hombre Nahua, en Teotihuacán. Correspondió a su dios Huitzil Opok Opokdli, guiarles durante años hasta llegar al lugar donde fundarían su ciudad de Tenochtitlan, que com deia abans eh, està situada a l'actual capital de Mèxic, ADF. De esta manera, el vínculo con lo sagrado lo hacía ser el pueblo del sol, el poble del sol serien els asteques. I aquesta primera il·lustració, que és una fotocòpia en blanc i negre d'aquesta doncs, ciutat mm, envoltada eh, per un llac, de fet és, és una ciutat que sembla una illa amb diferents passarel·les per sortir del centre de la illa i superar el llac que com deia doncs, eh, és l'actual lago de Texcoco i lago de Choquimilco que antigament doncs, igual tenia més extensió aquífera no ho sé. El que escric aquí, al costat d'aquesta fotocòpia, és plano de Tenochtitlan i diu mandado a hacer por Hernán Cortés y publicado en 1524. Així que en lloc de retrocedir, avancem i passem del diari número 1 al diari número 2 d'aquest viatge. En aquest cas, eh, aquest diari número 2 correspon a les experiències a Chiapas, a l'estat de Chiapas de Mèxic. I a la pàgina 50 4 de novembre, diumenge. 4 de novembre, transformador. I, entre cometes, ciclo de vida, muerte i renacimiento. Bé, això de transformador i el número 2, amb una il·lustració de dos cercles, eh, fa referència al calendari maia o, o a una interpretació del calendari malla pues, doncs, que seguia eh, mentre feia aquest viatge i per tant el 4 de novembre d'aquest any 2007 coincideix amb Transformador 2 i escric el següent em llevo, esmorzo cereals, vaig a comprar ous, pa i tomàquets. Torno al Babylon. Esmorzo fort recullo les meves coses, faig les maletes i en canvio de hostel. Vinc al Hunash, que ja havia visitat dos cops la setmana passada. És l'allotjament dels voluntaris que col·laboren en diferents projectes i associacions, entre parèntesis, interrogant exclamació. Trio una bona habitació, amb escriptori on ara escric aquest diari. Dues lliteres i un llit. Al terrat té l'habitació un noi indígena que ja vaig conèixer l'últim dia que vaig anar al Hunash. Es diu Kawak i és molt bohemi, hippie, friki. Xerrant al terrat, bona onda. A la resta del hostel, guiris de l'est d'Europa, entre parèntesis interrogant, i a la meva habitació, una noia basca. següent pàgina escric el següent. El 7 de novembre surto cap a Rosario, la comunitat zapatista, on faré la primera estada com a observador internacional dels drets humans amb el Fraiba. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas El 5 de novembre faig la capacitació al Fraiba i aquí poso més info, pàgina 37. Faig la capacitació al Fraiva per poder anar a comunitats com observador. La Brigada Civil d'Observació, BRICO, la formem la Lisa, noia sueca que treballa per l'ONG Suefor, i jo. La carta de Val, del col·lectiu de Barcelona, col·lectiu de solidaritat amb la rebel·lió zapatista de Barcelona. En el primer reflejo Fuimos viento de abajo. Despertar inesperado. De muy lejos, en el tiempo, la memoria se hizo aliento de fuego. En el reflejo segundo, labios fuimos para la palabra y oído para el corazón del otro. Quieto quedó el fuego y el pecho aprendió a conjugar ensanchando el nosotros. Con el destello del tercer reflejo, acuerdo hicimos con el que mandaba para que los que somos color y sangre de la tierra, con todos un lugar digno tuviéramos. El que mandaba no cumplió su palabra, pero nosotros nos convertimos en puente para otros mundos. text del subcomandant insurgente Marcos del EZLN. I això forma part del de llibre El fuego i la palabra. La vida, la esperanza y la El EZLN, o si el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, logró un éxito militar y político al ocupar siete ciudades de Chiapas durante la ofensiva del primero de enero de 1994. Se trató de dar un golpe inicial muy fuerte con el fin de llamar la atención, y lo lograron. A partir de ahí, la historia tomaría otro giro y pronto los fusiles callarían para darle paso a la palabra, principal arma de lucha zapatista. Y este eh, aquí a una, una imatge de caracol torbellino de nuestras palabras, Tamucul pui Sutu Ikyun Jocòptic amb una imatge d'Emiliano Zapata i eh, en el seu barret de mexicà posa Tierra i Libertat i a la següent pàgina hi han uns retalls d'unes imatges que són mans, mans amb aquest color de la terra i podem deduir que són indígenes, mexicans indígenes, indígenes mexicans i el següent text eh, escrit a mà, com tot el diari, diu Periódico Zapatista, El despertador mexicano, 1 de enero de 1994. van mezclándose en los ríos. Beben y comen y depredan sin parar. Pelos, brazos, ramas, pies, raíces, ojos, hojas. Hayas y verdugos van cortando sin piedad. Llevamos cientos de años pidiendo y creyendo en promesas que nunca se cumplieron. Nos prometieron que el futuro sería distinto y ya vimos que no. Todo sigue igual o peor que como lo vivieron nuestros abuelos y nuestros padres. Nuestro pueblo sigue muriendo de hambre y de enfermedades curables, sumido en la ignorancia, en el alfabetismo, en la incultura. Así mm, estic llegint textualment, eh? que el despertador mexicano. Y hemos aprendido que si nosotros no peleamos, nuestros hijos volverán a pasar lo mismo. Y no es justo. Aquí tenemos una postal del subcomandante Marcos a un altre militar de l'ICTLN ...y al peu d'aquesta postal en blanc i negra, dels dos militars escric el següent. Nosotros, hombres y mujeres, íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última, pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra sucia, no declarada, contra nuestro pueblo desde hace muchos años por lo que pedimos tu participación apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo. Tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo, formando un gobierno de nuestro país libre y democrático. Bé, doncs això és una transcripció, un fragment de la primera declaració de la selva Lacandona, que es va publicar, es va difondre a l'1 de gener del 94 amb l'aixecament zapatista. El dia següent, el 2 de gener del 94, les forces zapatistes iniciaron el repliegue hacia las montañas. Mi patria verde a la següent pàgina doncs hi ha una fotografia, això sí, amb qui us està parlant fent la vertical, amb bueno, una pintada que diu Viva EZLN, globalizando la lucha, i la gràcia de, de la foto i sobretot de, de la pintura és que és un, diguéssim com un atlas del món però que està al revés i per tant a la part de dalt tenim Amèrica del Sud i Austràlia i a la part de baix pues, veiem l'Amèrica del Nord i el mateix amb Àfrica que queda més amunt que Europa etc. I aquí escric segunda brigada segona brigada com observador en Fraiba, comunitat 24 de diciembre aquest és el nom de la comunitat 24 de diciembre la comunitat zapatista on vaig ser-hi el novembre-desembre del 2007. I, aviam, perquè la següent foto ja surt una altra comunitat que és Rosario i que no és 24 de desembre però en fi, això ho veurem el proper dia. eh, i seguirem fent aquesta ruta, aquest recorregut, eh, si ens voleu acompanyar, per Mèxic, Guatemala i Cuba, amb doncs, més experiències, més escrits, més diaris de viatge, de les comunitats zapatistes, també de l'acompanyament a Guatemala i del viatge a Cuba. Con el llanto, con la esperanza aquí el tenim, Flaco Jiménez i el seu acordió, que ens ajudarà a tancar aquest primer programa d'aquesta sèrie dels diaris de viatge que estem compartint aquí a Ones de Pau, de Contraband FM. I'm gonna love you like there's no yesterday doncs això, fins aquí aquest, aquesta primera entrega dels diaris de viatge i només em queda recordar que això és Ones de Pau i que estem preparant doncs, nous programes amb diferents continguts, com ja hem avançat al blog, a onesdepau.contrabanda.org, que els dedicarem a les presons, als refugiats i a la propietat privada. Aquests són el, els propers programes que estem preparant, en els que estem treballant. I també un nou monogràfic d'un pont de Mar Blava dedicat a Síria. El país que té el primer calendari conegut mm, de tota la història i d'aquest planeta. El primer alfabet eh, surt es crea a Síria i fins allà intentarem anar-nos-en on està havent-hi doncs, tanta violència eh, pel poder però també per doncs que la gent pugui viure millor eh, i això és el que intentarem aquí a Ones de Pau, intentar explicar-vos tot això cada diumenge, com tots els diumenges, a les 11 de la nit i en horari de repetició els dilluns a les 7 del matí i els divendres a les 9 i mitja del vespre. baby child just begun doncs avui ens acomiadem sense la sintonia perquè no tenim més temps i, com us deia, doncs us deixo amb Flaco Jiménez, que acaba doncs, aquesta cançó amb el seu acordió i nosaltres tornem el proper diumenge. Gràcies, contrabandides, contrabandits, per acompanyar-nos. Bona nit o bon dia i fins la propera. Fins aviat.